Ciu eblas audi silenton? Nian audadon ni ne povas el shalti. Ciel ni ali povas fermi nia in oculoin. Set cio ocasas se ni ne audas pruajoin. Esploristoi nun diras, ancau silenton ni povas percepti acustice. Gis nun plei multai teorioi supposis, che nia acustica percepto reagas nur je bruajoi. Silento? Cio aintio estas? Ne estas bruajo, gi estas la malce esto de bruajoi. Protio la concludo estis? Silento ne estas principa formo de audado. Sed ja eblas, che ni active perceptas silenton ciam nia orelo active comunicas al ni, che gi jus ne nion audas. Lautio, silento, tiam estu same perceptajo, ciel bruajo. Ciu, cae ciel homoi povas audi silenton, tion volis pli precise prilumigi esploristoi en usono autoro de studajo de la John Hopkins Universitato clarigas. Surprize, nia laboro indicas pritio che ancau la nenio estas io kion oni povas audi. La usonai esploristoi prilumigis la homan percepton de silento helpete experimentoi. Ili reusis testoin ciui estas conatae pritio, che ili elvocas distordoin de acusticae perceptoi. La ideo mal tio estas, se oni per silento povas atingi la samain illusiaen perceptoin, kiel per bruagioi, tiam tio povus esti pruvajo por tio, che ni vere audas silenton al circa mil test personoi. Estis audigatai mallongai son registrajoi cun bruajai culissoi de locoi cun multai homoi. Inter la diversai sonajoi silentigas la bruajoi lau malsama sin sequo. Normal case, ce tiu testo estas enjovatai malsamai tonoi, kiel interrompajo, Estas conate che longa tono estas taxata de test personoi el pli longa ol du sinsequai pli mal longai tonoi. Ciui cune estas same longai. Ancau ce la testoi prisilento silento la interrompagioi, ciu estis unu au du, ce ciui simple ne audigis pruajo, estis entute tutte same longai sed la sen interrompan momenton de silento, la test personoi sentis pli longa, ol ambau mallongai momentoi cune. Tiu acustica illusio estis pruve documentita nur per bruagioi, set gi same funccias per silento. Laula esploristoi tio indicas, che ni ja povas audi silenton. Silento estas prilaborata de nia auda sistemo kiel acustica signalo, cae tio signifas che ni vere ancau audas la malce eston de bruagioi, diros la esploristoi. Nia orelo done simple faras nur pauson, se ni nenion audas. Ciel sequan paŝon la esploristoi volas testi Ciu silento estas audebla an cautiam, ciam ne antau au sequas sono, char eble nur pro tio farigas propra aut evento, char gi interrompas la bruajoin, cae tiel ricevas obiectan caracteron. Do la cent procenta pruvo, che silento estas principe audebla, ancora o mancas.